ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين na Musa alipofika utu uzima barabara tulimpa akili na elimu na hivi ndivyo tunavyowalipa walio wema. Wadakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada فوجد فيها رجلين يقتتلان min shi'atihi wa وهذا min عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل na akaingia mjini wakati wa kughafilika wenyeji wake na akakuta humo watu wawili wanapigana mmoja ni katika wenzake na mwingine katika maadui zake yule mwenzake alimtaka msaada kumpiga adui yake Musa akampiga ngumi akamua akasema hiki ni kitendo cha sheitani hakika yeye ni adui mpotezaji dhahir qala rabbi in إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم Akasema Mola wangu mlezi, hakika mimi nimejidhulumu nafsi yangu, basi nisamehe. Akamsamehe, hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين مولا وانغو wangu mlezi ni ulivyonineemesha basi mimi sitakuwa kabisa msaidizi wa wakosefu fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين Akapambazukiwa mjini asubuhi naye ana hofu, akiangalia huku na huku. Mara yule yule aliyemtaka msaada jana, akawa anampigia kelele amsaidie. Musa akamwambia, hakika wewe ni mgomvi kweli kweli falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduun lahuma قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين Basi alipotaka kumshika kwa nguvu yule aliadui wao wote wawili, akasema ewe Musa, unataka kuniua kama ulivyomuua mtu jana? Wewe hutaki ila kuwa jabari katika nchi, wala hutaki kuwa miongoni mwa wenye maslaha wajaa rajulun min aqsa almadinati yas'a qala ya musa قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين Na akaja mtu kutoka mwisho wa mji akipiga mbio. Akasema, ewe Musa, wakubwa wanashauriana kukuua, basi toka. Hakika mimi ni katika wanaokupa nasaha. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين Basi akatoka naye ana hofu akiangalia huku na huku akasema Mola wangu mlezi niokoe na watu madhalim الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na Musa alipokwisha kuwa mtu mzima na akakamilika, Mwenyezi Mungu alimpa hikma na elimu. Na isani kama hii tuliyompa Musa na mama yake tunawapa wema wote kwa ajili ya wema wao. Musa akaingia mjini Misri wakati walipokuwa watu wake wameghafilika. Akawakuta watu wawili wanapigana, mmoja ni katika wana wa Israeli na mwingine katika kaumu ya Firauni. Yule Mwisraeli akamtaka msaada kumpiga hasimu yake. Naye Musa akamsaidia, akampiga konde yule hasimu, akamua bila kukusudia. Musa akajuta na akasema, "Hakika mimi kuja kufanya kitendo hichi ni kazi ya shetani. Hakika shetani ni adui aliyewazi kwa uadui na kupoteza." Musa akasema kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu na majuto, "Ewe Mola wangu mlezi, mimi nimejidhulumu nafsi yangu kwa niliyoyatenda. Basi nikufirie kitendo changu hichi." Mwenyezi Mungu akamwitikia ombi lake na akamsamehe. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkuu wa kusamehe, mkunjufu wa rehema. Musa akasema kwa kunyenyekea, ewe Mola wangu mlezi, kwa haki ya kuninemesha kwako kwa kunipa hikima na elimu, niwezeshe nitende kheri na nafa. Ukiniwezesha hivyo, basi kabisa sitakuwa msaidizi wa makafiri. Kulipopambazuka asubuhi, Musa alikuwapo mjini Misri na yumo katika hofu akitaraji kufikiwa na madhara kutokana na watu kwa sababu vile alivyomuua Misri. Akamwona yule Mwisraeli aliyemtaka msaada jana, naye akamtaka msaada mara ya pili katika ugomvi na Misri mwingine. Musa akamkemea kukumwambia "Hakika wewe mtu matata mno, na dhahiri wewe ni mpotovu. Unafanya yale yale uliyofanya jana na unaniita tena nikusaidie." Na Musa alipotaka kumtumilia nguvu Misri ambaye ni adui wa wote wawili kwa sababu ya uadui huu, yule mtu alidhani kuwa Musa tamua, basi akasema, "Unataka kuniua kama ulivyomua mtu jana? Wewe hutaki la kuwa muasi tu katika nchi, wala hutaki kuwa miongoni mwa wanaolingania maslaha na kheri." Akaja mtu mmoja muumini katika kaumu ya Firauni kutoka mwisho wa mji, ilipoenea habari ya Musa kumua Misri. Yule mtu akamwambia Musa kwamba watu wanapanga kutaka kumua. Akamwambia toka mji, ukimbie usijokouliwa. Hakika mimi ni katika wanaokopa nasaha. Musa akautoka mji naye amejaa hofu wasije maadui wakamdhuru. Akimnyenyekea Mwenyezi Mungu amwokoe na udhalimu wa makafiri.